Kimsa kaj Imainam rimanamanta. Wauge Panillaikuna. Amaya Yachas kaychikcho. kichikpi hinapas, yachachikuqkunaqa aswan Juzgasham Kasunchi. Llapallanchikmi achkahpi kanchi Pipas rimashangwan mana huchalikuspanga, kabal Runanyam kachkan. Chaina Kaspaha, Toco y cuerpo tapas manmi. Prenotaja caballo y manja churanchik, casuananchik pahmi. Chaywanmi liu cuerpunta manejanchik. Jawarichik ya tapas Mainaña hatun kaptinpas, inaspa mainaña waira kaptinpas, chuyalla manejan taxa timunchanwan munasqan lauman. Chaynam seminchikpas piha taxaya ima aswanja imakunatañapas rimarunmanmi. Pukninachishpaqa maina montitapas. Nina ninainam siminchikpas, tukuy mana kunata rimaspam llapallan cuerpunchiktaña huchalichiwanchik. Chay mana kunapa kikin diablopa piruras kaspanmi vidanchikpi rurasqanchiktapas runaja Runaqa mangmi ima animal kunatapas purun Pawaj kunatapas, kunatapas. Haskompa kunatapas, Chainata lamar huchapikaj kunatapas, siminta chaga mana pipas dominan mancho, caiga pipapas mana controlay atinan mana allinmi, chayqa kachkan wañuchiq Simin chikuang mi Dios taytanchikta alabanchik, siminchikwantajmi ñakanchik, kikinman runa runa tapas. Hinasimillanchikmantam lluqsimin bendicionpas, chaynataq ñakaypas. Wauji panillaykuna, chayqa mana yachum Yajachum huk pukyullamanta miski yakuwan puchquyaku? igo aceitunasta igosta? Manam, shuya pukyullamantaqa lluqsinmanchu miski akuan Maymantam chihab yachayqa kasqanmanta. Hamkunapi pipas yachayniyo hinaspa alguien entiende runa Alinta allinta portakuspaya hinaspa llampusunqu kaspaya, reqsichikuchun yachayniyuq kasqanta. kaptinga, invidianakuykuna kikilla hinaspa chikpa rimatapas munaspaha, amaya yachayniyo yachayniyuq kichikmanta. Chaynata gaspam chihap kaqkunata nigaspam chainarik Chaynarik yachayqa manam mantacho hamun, ...asuanja kay pachapi hinaspa kikin Diablumantam. Sichu kanjaraq invidianakuykuna hinaspa kikillampak imapas munaykuna, hinaptinqa chaypiqa kachkanraqmi chaqwanakuykuna, hinaspa tuku mana ruraikuna dios manta causanco Dios llapagñam, haukallam, inaspallam posonjullam, Paikunaga kanku kasukuqkunam, llakipayakuqkunam, allin sunqukunam, pimanpas mana ALIN inaspa chihap Alin Allin Tarpuchka Tarpuchka hinam Mirachinko haukalla Kausakuita, JINA, cosechachkaq hina,